Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Օրերս Արցախում էին Հայաստանի Հանրապետության Երևանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ մի շարք մանկաբարձ գինեկոլոգներ։ Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության հատուկ հրավերով օրերս Արցախում էին Հայաստանի Հանրապետության Երևանի բժշկական կենտրոնի ծնդօգնության գծով փոխտնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ նույն կենտրոնի մի շարք մանկաբարձ գինեկոլոգներ։ Նրանք աշխատեցին հունիսի 19-ին եւ 20-ին Մորի մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում։ Կատարեցին հիվանդների ընդունելություն, հետազոտություն եւ պլանային վիրահատություններ։ Երևանի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Գանե Գյուլզադյանն առաջին անգամ է Արցախում։ Ես մեծ սիրով եմ աշխատում այստեղ։ Արցախցիները շատ հյուրընկալ ու բարի են։ Մենք եկել ենք Անդրանիկ Պողոսովիչի ղեկավարությամբ, ես եւ իմ գոլեգան նույնպես փորձառու մանկաբարձ գինեկոլոգ եւ երկու քույր։ Աշխատանքային այցի երկրորդ օրն է եւ մեծ հերթ է գոյացել եւ բժշկական հանրապետական կենտրոնում եւ մոր եւ մանկանարողջության պահպանման կենտրոնում։ Ինչու է պայմանավորված բուրըն հակեցած օրեր Աշխատանքները երկու օրով են, բայց այդ երկու օրը շատ հագեցած են ընթանում։ Երեք առաջին օրներ մենք նայել ենք մոտ 40 հիվանդ, խորհրդատվություն ենք տվել եւ կատարել ենք 8 լապարասկոպիկ վիրահատություններ հանրապետական հիվանդանոցում։ Օրը բավականին հագեցված էր։ Այսօր էլ կատարել ենք արդեն մի հատ կտրվածքով վիրահատություն լապարատոմիկ էքստիրպացիա արգանդի եւ բավականին մեծ քանակով հիվանդների ենք խորհրդատվություն տվել։ Դուք առաջին անգամ եք աշխատում աշխատանքային այցով։ Ես կոնկրետ այո։ Գիտեմ որ Հորմորի մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում աշխատում են շնորհալի բժիշկներ, սակայն նրանք միշտ էլ մեծ, այսպես ասած, հույզերով, սպասումներով են սպասում հայաստանյան գործընկերներին ինչ տպավորություններով կհեռանաք այստեղից։ Տպավորությունները շատ լավն են, մեր գոլեգաները մեզ շատ լավ են ընդունում, ամեն կերպ աջակցում են մեր աշխատանքին, ստեղծում են ամեն պայմաններ, որ մեր այցը արդյունավետ լինի եւ պետք է շեշտեմ նաեւ, որ շատ հիացած եմ մեր գոլեգաների գիտելիքներով, աշխատում են բավական բավականին առաջադեմ մեթոդներով, ինչքանով որ թույլ է տալիս տեխնիկական հագեցվածությունը եւ շատ շնորհալի մասնագետներ են, շատ լավ մարդիկ։ Բժշկությունը այն ասպարեզն է, որ թերևս ինչքան էլ զարգանում է, միշտ էլ կարիք ունի զարգանալու, առաջնայելու, ցանկանում խոսել այստեղի պայմանների մասին, գործարքավորումների մասին։ Եթե համեմատեք Էրեբունի բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի հետ, ինչ է մեզ մոտ շատ բան է պակասում, գործարքավորումները, եւ այլն։ Ճիշտն ասած, որպես կանանց կոնսուլտացիայի ես այդքան հագեցվածությամբ չծանոթացա, բայց վիրահատարանը բավականին հագեցված է, իսկ հանրապետական հիվանդանոցը այստեղի համապատասխանում է նույնիսկ եվրոպական ստանդարտներին, ոչ միայն Հայաստանի լավագույն կլինիկաներին։ Տիկին վիրահատությունը կատարում է պարոն Պողոսյանը։ Այո, պարոն Պողոսյանը Արցախի եւ մեր օգնությամբ, բայց ավելի ակտիվ մասնակցում են Արցախի բժիշկները, իրանք են օգնում Անդրանիկ Պողոսովիչին, մենք էլ կողքից, եթե կարիք է լինում անում, միջամտում ենք, օգնում։ Եվ ինչ խորհուրդներ կտաք Արցախի կանանց։ Արցախի կանանց ամենակարևոր խորհուրդը այն է, որ շատ երեխաներ ունենան, մեր ազգաբնակչությունը ավելացնեն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ Էդուարդ Ղահրամանյանը համոզված է, որ սա մեծ օգնություն է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգների կողմից։ Это огромная помощь, которая оказывается со стороны медицинского центра Рибуни, потому что мы работаем совместно почти с 99 -го года. 1998 թվականից մենք համագործակցում ենք Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հետ։ 2-3 ամիսը մեկ կենտրոնի առաջատար մասնագետները լինում են Արցախում։ Կատարում են լուրջ վիրահատություններ։ Կյանքի խցանամ ու ասեմ, որ մենք շատ բան ունենք սովորելու նրանցից, քանի որ բժշկությունը զարգանում է ոչ թե օրից օր, այլ ժամ առ ժամ, եւ բուժ աշխատողները պիտի դերեկացված լինեն բուժ համակարգի անցուդարձին։ Ուզում եմ խոսել նաեւ մեկ այլ հարցի շուրջ։ Երկու օրը բնականաբար շատ քիչ ժամկետ է լիարժեք բուժողություն ցուցաբերելու համար։ Սակայն այս խումբը խիզ զբաղված է եւ ողջունելի է, որ ժամանակ են գտնում ու աշխատում են նաեւ Արցախում։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Լենան Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություններին, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդոկնության գծով տնորենի տեղակալ Անդրանիկ Պողոսյանին եւ խմբի բոլոր մասնակիցներին։ Մորեմանական առողջության պահպանման կենտրոնում մեծ հերթեր գոյացել, իսկ հետազոտված եւ վիրահատության ենթակա կանայք բժիշկներին սպասում էին հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Նրանք խնդրեցին, որպեսզի մեր հաղորդաշարի միջոցով իրենց երախտագիտությունը հայտնենք հայաստանյան բժիշկներին, ովքեր հոգում են Արցախցի կանանց առողջության պահպանման համար։ Եվ վերջին զրուցակիցս Անդրանիկ Պողոսյանն է։ Նա էլ անկեղծանալով ասաց, որ ինչքան էլ լարված աշխատի Արցախում, կարծես չգիտի թե հոգնելն ինչ է։ Այսօր ենքանով ալա, որ մենք վիրահատությունների արանքում եմ ես Իվանտն ամառավոտվա 8-ից Սկսել եմ նայել, արդեն ահագին հիվանդներ ենք նայել, վիրահատությունները արդեն երկու տարել ենք, բայց հենց վեցը վիրահատությունների ունենք, այնպես որ կանենք։ Արցախցիները մեծ սիրով են միշտ ասում ձեզ։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ Արցախի իմ առաջին այցը, որ եղել է այստեղ, ծանոթությունը, որ եղել է այստեղ, դա ի շնորհիվ պարոն Կուշկյանի առողջապահության նախարարի, որը որ իմ ղեկավարն է, իմ հիվանդանոցի աշխատավայրի տնորենը տեղափոխվեց այստեղ եւ Կոշկյանի հրամանով ես առաջի անգամ մի տարի առաջ էր որ եկա այստեղ նորից նույն բարեգործական վիրահատություններով արեցինք, որից հետո նորից եկա, արդեն երրորդ անգամն եմ գալիս։ Եվ այդ ամիսների ընթացքում, երբ որ պարոն Պուշկյանը այստեղ ղեկավարում էր, բավականին մեծ փոփոխություններ տեսա։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է Արցախի ժողովուրդը, ինչ կարծիքի եմ, շատ լավ կարծիքի եմ։ Մանավանդ բնի ընտանիք տեղացի արցախցիների մասին։ Ուզում եմ Պողոսյան ասել Արցախի մայրերը պատրաստ են նորից զավակներ ծնելու, առողջական լուրջ խնդիրներ չունեն։ Ես այսօր բոլորի ասում եմ, որ երրորդ, չորրորդ երեխաները անպայման պետք է ունենան։ Ստուգում եք, որ ունենան։ Ստուգում եմ եւ բոլորը կունենան անպայման։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհանդիպում։ Բարգամներ եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բժիշկները վտանգավոր թույն են հայտնաբերել։ Միջև վերջերս հայտնի էր միայն բոտուլոտոքսինի 7 տարատեսակ, բայց գիտնականները բացահայտել են, որ այդ նյութի եւս մեկ տեսակ գոյություն ունի։ Բոտոքսը, այդ նույն բոտուլոտոքսինն օգտագործվում է ոչ միայն կոսմետիկական նպատակներով եւ հարթեցնում է կնճիրները, այլ նաեւ որոշ ցավային համախտանիշների բուժման միջոց է։ Վերականգնում է էկզոկրին գեղձերի նորմալ գործառույթը, օգտագործվում մկանների գերակտիվության դեպքում եւ ոչ միայն, բացի նրանից այդ նյութը միջև այժմ փորձագետների կողմից բացահայտված եւ ուսումնասիրվածներից առավել հզոր եւ վտանգավոր թույն է։ Առայժմ միայն վերջերս բացահայտված բոտոքսի այդ տարատեսակի դեմ հակաթույն չկա։ Մարդը կարող է դրանով թունավորվել, եթե մանրեն վարակված հողի հետ ընկնում է բաց վերքի մեջ կամ գտնվում է փչացած սննդի մեջ։ Ամենից հաճախ թույները լինում են մսի, պահածոններում։ Բավարար է թույնի աննշան քանակություն, մարդու մոտ պարալիզ եւ մահացու ելք արձանագրելու համար։ Փորձագետները առայժմ բավարար չափով ուսումնասիրել են բոտուլիզմ հիվանդությունը, բայց ձերկ բերված գիտելիքները դեռ սահմանափակ են։ Նախկինում անհայտ բոտոքսի տարատեսակը, որն անվանվել է հաշ, բացահայտվել է հիվանդացած երեխայի կղանքի փորձանմուշի մեջ։ Այն բացահայտել են ամերիկացի միկրոկենսաբանները։ Բոլոր թույները անխոս վտանգավոր են մարդու համար, բայց հաշ թույնն առավել վտանգավոր է, քանի որ առայժմ գիտնականները դեռ հակամարմինը չեն գտել, որը կարող է նվազեցնել մահացու ելքի ռիսկը։ Բայց հուսալին այն է, որ հակաթույնի որոնման աշխատանքները լրիվ ընթացքի մեջ են։ Ամերիկայի համալսարաններից մեկում միկրոկենսաբանության պրոֆեսոր եւ կենսաբանական անվտանգության հարցերով փորձագետ Դեյվին Ռելմենը ուսումնասիրում է այդ հարցը։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Բյուրեղ Բաբայանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։